Ordin, bildu bildumatio bat egiteko goizuntan uh, eh, be amak igorizitazun mesu bat erraitez helikopteran zela eta uh, eh, katmandutik huian zentziela eta ondotik beste sortzi jente taldekuk ekarten zutiela. Eta eh, ondotik be igorizik usi emesu uh, hor uh, aizago uh, aibeitzien erraiteko uh, bestetaz aitaik inegontzienek inetzela habo behik. Eta eta geho gehokoz, uh, e, nik aita ukendit telefonin, ordin, uh, e, voilà, jaiteko iztigarri untxazela denak, eta ordin taldia bitan zatituk duzu, zenta aita eta beste sei taldekuk eta nepaleko hiugida hekin zienak, beti, e, beti herintutzu tutsu blokatuk komprenitu ditan ez tien sobe hartzen zeagitzen den uh, Nepalosun zen eta aitak uh, eh, galtsegintaz nula da katmandu, sumatxi, eta hoiko, mini bat, uh, eh, wala, etzak izien. Eta hatik uh, eh, errandeita dan, uh, wala, helaztia, duzu uh, hekin batiela ordina hiugida Nepalekuk, Uh, be hekin egin diena trekingo sua eta heier esker uh, egin diena eta be helikopter ekuek ez ditziena hi hartu be hekin. Ordin, uh, wala, amini bat kesat ututzi maneala.